ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! ginagawa mo? Kumikindat-kindat ka na naman sa boyfriend mo para makakuha ng barya at mga ano. Flying face to bago tong laro. Gusto niyo try? Sige, sige nga. Flying face, inano mo pa kami sa mga flying face at flying face. Sige, game. Ah, pipikit-pikit lang, tapos nakakontrol. Oh, bakit ganun? Oh, ba't, ba't ganun yung nangyari?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 Isa pa, last, last, last. Last, last, last. Three. Yun na. Ang ganto lang kami, kawawa yung karakter. Last, last, last, last, last. What? Ayun na, wag na. Tama na, umalis ka. Doon ka na nga sa boyfriend mo. Mga mo naman, tinuturo mo pa sa ganun-ganun. akin yung mga... <laughs> Alam mo bang ginagawa niya, ginagawa niyo tayo, ma- may hindi ka sa tapos naglalabas siya ng teacherya. Yan ang sinasabi ko dyan sa pamangkin ko na yan. Nasaan na ba yung... Nasaan na yung box? Ayan o, oh, sa sahig. Huwag mo nang bato. Masira lang yan eh. Sige na, babato mo na. Ang bato! Ang bato. Ayan. ready ka na ba? Oo, Ang daming na ako eh. Ang ang daming mga nagsasabing ano mo daw, galing mo daw, gano'n. Wala. <laughs> <laughs> Para lang mabasa yung ano. Pero hindi ano, no? Hindi mo rin napipigil na sinasagot mo sila doon mismo sa page, no? Siyempre. Bisan, yung mga swerte niya yun. Yung mga swerte yan lang yan. Pero hindi na kayo yan. pag Pag ah. Hindi na sila mapipili pag ganun. No, Bahala no, no, na no, sila. no, no, Okay na, eto na, sabi ni Benji, Oclaret Reyes. Kapag kinasalba ang kalapate, naghahagis din sila ng tao. <laughs> ang ganda ng question na to. Kapag kinasalba ang kalapate, naghahagis ba sila ng tao? Anong inahagis ng mga kalapate kayo, Job? Pagka, na- pag kinasal ang kalapati, kailangan nila makaubos ng isang tao. Ganon sila. May mga cutting of the cake din niya, mga ganon. Yun. Yun ang bali, ano, yun ang bali, ikutan nila yung tao, pag alis nila, buto na lang yun. Di ano mga vulture yan, yung mga ganon? Kalapat, eh. kalapati talaga kumakain ng tao? Pamahiin nila yan. Meron ba tang, parang ganun? Kalap, kalatao nga tawag yun. Eh. Kalatao? Pagka mag... Yung mga kalapati na mahilig sa tao, kalatao yun. Yung ano yung mahilig sa mga, ano, mahilig sa... Yung mahilig sa mga puset, kalamaris yun. <laughs> Kalamaris naman yan. Ano na, ayan, yan, kalamaris naman. Yung mga kalapating mahilig sa puset, kalamaris. Sige, ano pa? Yung kalabatin na mahilig ka sa magtanong, Oo. akala ko. Kala ko, kala ko. Ano pa? <laughs> Yung mga kalapate na mahilig lumipad ng mababa. Oh, ang tawag doon. Antok. Ha? Na, Ah, inaantok sila. Eh, anong tawag doon sa mga nakatira sa Quezon, ganun? Sa- Kalakeson. Kalakeson. Kalakeson lang yun. Pag lumab- lumabas ng Quezon yun, mababa hindi, wala na silang Naglalakad powers. na. Yung kalapati na pang Quezon lang, pag binato mo sa Quezon yun, alam niya yun, yung limit yung ano, boundary. Pag lumilipad yung pag lumampas ng Quezon yun, bababa yung maglalakad na Ikaw pa nagpapabatcher ka rin yan? Ang batcher po yung pagka bumabalik sa bahay mo. Paano mo pagiging batcher yan? Ang Kalapate. unang training ng kalapate para bumalik sa bahay mo, hmm. talian mo yung ulo. Tapos, lagyan mo ng tali, isa, itali mo sa jeep. Tapos, <laughs> Ikot mo siya. lumilipad. Lumilipad yun. Andun lang siya sa... Nakatali siya pero naka, naka Pero hindi siya nasasaktan ha, hindi siya <laughs> nasasaktan. Hindi, siyempre, oo. bawal yun. Oo. Nakata nakatali siya, tapos naka-landing lang siya sa jeep. Ikot mo siya. Gawin mo siyang parang emblem. <laughs> Parang Sa iba- nandun ibabaw ng jeep. Yung- Oh, ikot siya, nakatakap yung mata niya, maririnig niya yung mga tao. Oo. Nakakabisado niya yun. Ikot mo ng limang beses, ganun kaya pa. Tapos pagkatapos ng pakawalan mo, nang may tape yung mata. Paano yung pinaka-the best na pantawag sa kalapate ko? Ito, oh. Yun nga, meron kang kanta para sa kalapate? saan ka na? Hindi na pa kumukulo ang mantika. <laughs> Pupunta na yung crew. Hindi, lalayo na yun. Yun yung mga tumutuldok. Oo. <laughs> Dito na ako makamatay. Kaya nila magpakain. Okay, next question. Sabi ni Zayan Angero. Pereira ang. Manginginom ba yan? Zayan <laughs> Angero. Gero yan. Siya ang ang oh, na, gero. eh. Angero. Pereira. Pangalan niya pa, Ang. Doy pera. Bakit kumukulubot ang daliri kapag nababad sa tubig? Ha? Ah, ang gawin mo, ibabad mo ang kamay mo sa putik. Para hindi mangulubot. Para hindi mangulubot. Oh, bakit mo kasi bababad yung kamay mo sa Hindi, may ganyan nga yung nagaganyan. Yung mga oh. naliligo, Oo. ang gawin mo, ibalot mo yung kamay mo sa plastic. Yan. Sige. Maligo ka. Takpan mo to. Tingnan mo to. Talian mo to ng plastic. Tapos lu- sumisid ka. Ibabad mo yung katawan mo ng limang oras sa tubig. Sa ahon mo, tanggalin mo yung plastic. Hindi siya mangungulubot. Pero, Kulubot <laughs> Wala rin kamay mo. Wala. Wala. Eh naman ang reklamo ko, Oo, oh, di ba? yan naman ang reklamo niya. Yan naman ang Walang tanong niya. kulubot na pwede. Yung mukha mo, pag na- umukulubot yung kamay ko. Para siyang si Thanos. Ah. Para siyang si Thanos. Meron na ah! Hindi na kulubot yung kamay ko, tinan mo! Anak! Dito, parang kamay. Para siyang si Thanos. Ay, kamay ko wala na kulubot! Eh, yung mukha mo! nakipag-usap sa mama niya. Laging pasigaw. Ikaw man, gumulubot mo ama ng parang... Mama! Parang Lubot! sa tubig yung bininyagan si Thanos. Oo, oh, ilang ano, Tatlong oras. bago iahon. Pag-aw, may team mo. Parang gulubot Nalo pa. Saan? Di kayak, di kayak. Okay. Uy, Thanos yun, ah. katanungang puso na, oy, Jobert. Sabi ni Paolo Gabriel Santiago, Paano magmahal ang isang Kuya Jobard? Ah, ano eh? Ayun, no, tama. Ayun, no? Paano magmahal ang isang Kuya Jobert? Si Kuya Jobert, pag nagmahal ay daos puso. Pakinggan, Ate Chad, nananawagan ako sa'yo. Ang Pakinggan mo. pagmamahal ni Kuya Jobert ay pagmamahal na walang kapantay. At ibinibigay lamang ito sa nag-iisang babae sa buhay. At walang iba kung hindi Si Paano? Chat. Ah, na- Ito lang ang minamahal ni Kuya Jobber. Ito lang ang babaeng minamahal ni Kuya Jobber. At walang iba. Yes! Yan ang minamahal ni Kuya Jobber. At wala nang iba. Kung magmamahal ako, hindi ko alam kung anong pakiramdam nun kasi sa kanya ko lang naranasan niya. Ah, dapat intayin mo yung para sa'yo. Oo, pag dumating niya, kahit na anong, anong mangyari, hindi na kayo maghihiwalay. Yan. Nagpa- Dahil, Dahil yan. Yan man ang kanta ko, Jobert. pag dumating ang babae, mahal mo, huwag mo awayin. Dahil, Ayan, at para dyan, at para sa kanong na to, eto na. Mapunta Ay, Ate Chad! Joke lang, wala, wala. Pinabahala. Ako ay kay Jobert. Punta tayo sa Great Quiz Quiz Quiz. Kinabahan siya kayo dyan, Pati po kay Aaron and Sirin, Sirin, Joshua, Abigail, Tim, Marinas, and palaging nanonood ng Sagot Ka na Gawin Jobert. Abigail, ah, Abigail Paleo Ramos. Yan. At syempre, kay Jaward, pabati naman sa family ko dyan sa Gimaras, ang family Galpo, Marvin Galpo, Gaylan. Galpo! Pagkit naman po, family Rotoni ng Payatas. Lagi po ako nanonood ng cinema, Mary Rose Topas Rotoni. At hindi natin makakalimutan si Dinsin! <laughs> Dinsin, what's up, Dinsin? Paano ah. makakapagtanong sa ating kay Jaward? I-like ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila ang kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad at siyempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Siniwang. Pas pa-subscribe. Nandiyan lang Tandaan po. ninyo, lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Yobert. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.